บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าเซปติเดสมิดเดวินีคำคุณศัพท์สองอีปชีบสวาร์ดิดิวิดิฉันสวมชุดสีฟ้ามันมุกุราอิรซิลาเคลตา ดิฉันสวมชุดสีแดง มันมูกระอิรซาร์กานาเคลตาดิฉันสวมชุดสีเขียว มันมูกระอิรซาลาเคลตาดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ เอสเปอร์คุเมลนซูอาม ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล เอ Es p ร์กุบรูโนซัวมดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว เอ Es p ร์กุบอลตุซัวมดิฉันต้องการรถคันใหม่ มันวายกยาวนุมาชี ī n ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง มันวายกอาตรุมาชีโนดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย มันวายกแอร์ตุกมาชีโนผู้หญิงชราอยู่ชั้นบนตุรอักชาจีวัวเบตซ์ซีเวียเต ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Tur augšā dzīvo resna sieviete. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Tur lejā dzīvo ziņkārīga sieviete. แขกของเราเป็นกันเอง Mūsu viesi bija jauki ļaudis. แขกของเราเป็นคนสุภาพ มูสวีสิเบียเปียคลอยกิลาดิส แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ มูสวีสิเบียอินเตอร์สันติลาดิส ดิฉันมีลูกที่น่ารัก มันอิรมีเลเบนี แต่เพื่อนบ้านมีลูกซนเบ็ดกายม่เงียมอิรเนคาวนีกิบานีลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะวายูสบานิอิรัตนี่